mirdzošās cerības liesmas. Ja vēlaties dzīvot uz zemes, jums jāglabā sevī cerība. Ja kādu dienu jums cerības nav, tad šajā dienā esat miris. Ticiet cerībai, audziet cerībā un ik brīdi ielpojiet cerības smažu un skaistumu. Ko lai iesāk, ja cerība ir zudusi? Sajūtiet, ka jūsu cerībai ir lemts pārvērsties īstenībā, jo esat piederīgs tiecības pasaulē. Jūs tiecaties ar vislielāko patiesumu un paļāvību. Jūs rīkojaties pareizi. Ja patiesība vai piepildījums, kuru iemiesoja jūsu cerība, vēl nespēja izpausties, neuztraucieties. Vien jūtiet nepieciešamību pēc tā, lai jūsu tiecības liesma degtu arvien spožāk un spēkpilnāk. Es dzīvs, jo cerība ir dzīva, un neskaitāmās vilšanās vairs nav man biets. Es dzīvs ar dzīvi saskanībā. Tumšs debesklājums izudīs, un visā savā pārpasaules slavā pār mani rīta saule atkal attausīs.